Euskalde handiari interesak zen lautanoita bost mila etxalde ehunta lautanoi mila enplegu laborantza eta agroalimentarioan Europako lehena negozio zenbatekoan label gehien duen Frantziako eskualdea hartuan eta eguzki lorean behi ahunz ostre eta muskuilu azkuntzan Frantziako lehena ategibilian ere bai. Frantziako bigarren maasti ere moa lehena prestigio mailan oiana iru milioi hektara hortan ere frantziako lehena, mendia ere pirinioen mendebaldeko zatiarekin, ala beraz eh, zenbaki batzu? Eta laborantza agroalimentarioa oiana itxasua eta mendia komisioaren buru eh, berria. Akitania limuzen patu serrant, hortan zuzitugu Aliz Leizia Gezar, Europa Ekologia Berdetakoa. Egunon? Egunon. Zenbaki horiek ikusita, erten aldugu animaleko enpresa baten buru zirela? <laughs> ez, ez bat ere ez. Uh, eh, berda jakin nola den, eh, nola pasatzen den eskualdean. Bada uh, eh, lehen dakari orde bat berak du dena kudeatzen, gero badira uh, beste ardura batzu gaika, eta bada uh, behaz batzordea nun ez diren uh, gai guzi horiek eta horren buru nizni. Hados. Postu hori, esk, ekologista baten eh, esku uztea, eh, ustea, ala ere aldaketa sakon baten uh, seinale bezala kontsideratzen aldugu? Uh, bai, bai, be hori, hori landu ginuen gure akordioetan uh, bi, bi tzulien artean, eta behaz onartua izan zen, uh, eh, Jose Jaunak onartu zuen, beraz, uh, ara, guai uh, lan bat ere manen dugu, abiatzen dugu. Ah, Akitania limuzen poatu serranteko komisio buru ekologista. Eskualdi handi laborantza gambara e, esku, kompatiblea da hori? Bon, eh, guri da guai uh, ez tabaidaren uh, eh, sorta aztea, eta eh, hori da batzordearen, uh, batzordearen egiazko lana hori da. Eh. Uh, ez tabaida kantolatzea hautetxien artean, eta gure uh, gure mm, lehendakari ordea ere da fnso hori badakigu, uh, segitu du uh, eh, aintzinekoak, behaz uh, badakigu <laughs> nordugun, baina uh, ez da bakarrik, uh, ez da bakarrik eskualdean, behaz badira ere hainitz laborari ez direnak, eh, ez direnak denak eh, FNsuakoak. Mm. Bez, guri da guai eh, sorta aztea ez da bai da eta entxeatzea gauzen aintzina aztea. Mm -hmm. Indarguneak aipatu ditugu esagitzen, baina eh, laborariak zailtasuna Haundietan dira, ikusi dugu azken hilabetetako mobilizazioekin, uh, eskualdea hundiaren partitik uh, nola lagundu bon, guai, eskualdeak eh, eh, euro bat ezartzen duelaik, eh, europak ere gutienez eu, euro bat emaiten du. Beaz, guri da guai antolatzea, bideratzea nahi dugun uh, laborantzari buruz. Hmm. Eta zoin da, laborantzari? Eta... Eta helburuak badakigu zer nahi izanik guai uh, eh, den uh, laborantza hori, FNSOak sostengatzen duena, eh, laborantza... Eh, zabal handi hori ez dela berak dituela sorta hazi orain diren arazoak behaz uh, eh, hurbileko laborantxari buruz behar dugu entxeatu pixka bat bideratzea eta laborantxa uh, eh, hurbil eta, eta hein batian egoiten den laborantxa bati buruz. Mhm. Konkretuki eh, egin nahi dituzuen eh, gauza batzu badira, edo oino eh, norabidea hundietan zirezte? Ono norabidea hundietan gira, e, abiatuko gira gauza tekniko batzurekin, eh, nola uh, nolaz eh, hiru eskualdetan baziren uh, gauza ahas desberdinak, ordean behar badugu horre lana, hau mandatu berezi bat izanen da, zenta abiatzen gira hiru gauza ahas desberdinetaik eta behar dugu bat egin. E, eta hor gauza ahas teknikoak izanen dira estapenian, bainan eh, entxatuko gira halare denbora berian eh, zabaltzea gure gure guguetak. Mm, eremu handia dela, eh, realitetza desberdinak batetik bestera, eh, pak bai. edo laborantza politika bateratuaren eh, bigarren zutabearen ardura du eskualdeak, eh, nahi du mm. basegi garratzeko beraz helburu eh, horrekin, ala ere Pentsatzen da, eskualdetik eta euskal egira, basegi aldea, aski desberdina dela, nola, nola bideratu laguntza horiek? Uh, bai, desberdina bai, bainan uh, arazo berekin, eh, zer nahi zanik. Uh, pentsatzen dut, uh, uh, gauza berdinak atzemaiten aldirela, ere uh, eskualdean eta, eta eskualegian, eh, uh, hemen... Uh, mendia bat dugula, baina uh, eh, zait eh, arazo berdinak ere atzemaiten direla bietan. Eh? Berbat dinamika desberdinak dira, ere? Bai, bai. Eh, gero ez dugu, ez dugu mm, emaitza bat ekartzen ahal oro korki eskualdean, beharko dira kundian hartu uh, tokietako berezita sungu baina halare uh, ardatz uh, bera segituz. Ardatz bera, baina eh, diru konduak ez dira berdintxoak iduriz, potu sarrant eskualdeko konduak ez dira pikoan, eh? eskualde handiak uh, sorpresa horiek erri du, toksikoak ere direla ipatu da, gehiengoko haute txigisa zer diozu, zer ondorio? Uh, bon, zer lehenik goaitatuko dut uh, uh, ukan arte uh, kondu guziak. Zenta hainitz gauza aipatzen dira, dependitzen du horren zuten duzun, eta normalki, bon, hama iruan eh, deliberatuko dugu horren inguruan, eh. Bon, entzun dut alen ruzet erraiten eh, normalki behar ginukela lau urtez uh, eh, susen eman kunduak. Bon, Egia da, egoera juntan, jakinez e, jadanik behititzen ari direla e, finanziamendu guziak e, hori komplikatia zaukula. Eh? Mhm. Ez ginuen horren beharrik, mhm. hori segur. Mm -hmm. Berriz itzultzeko gidatzen duzun uh, komisio hortarat, bada, Laborantza lizioan edo laborantza formakuntzaren eh, ardura ere eskualdearen esku. Hor eh, lan bat ikusten duzi eramaiteko, behar da biharko laborariak jadanik unkitzeko eh, laborantza iraunkor ideia batekin? Uh, bon, be, pentsatzen ginuen hori, hori lehen, gure lehen uh, ardatzetan izaitea. Beaz uh, urtea bukatu haintzin plantatuko gira, pentsatzen dut horren inguruan, gai horren inguruan. Mm, ez duzu, e, eh, Jose, konkreturik mementoan e, eh, hortaz? Ez, ez, ez ba, kizu atzu izendatian bai, izan, bai. izan izala, behaz uh, guai, hasten gira lanian egiazki. Mm beste aktualitateko gai bat eh, aipatzeko, bestan dena, badugu mauleko iltegiaren eh, afera, kabale iltegiaren afera, horrek ere arriskatzen du azler kalte egitea, eh, historio eh, zuk zer diozu? Bon, zer diot behar, ezki ezin txoportagarriak direla, Baina uh, eh, behar da kasu egin halare uh, biziki erresada botatzea tresna tipi bat badugu tresna horren beharra eta be, pentsatzen dut uh, hiltegi handietan aize gauza segurniz gauza pisoagoak pasatz, pisagoak pasatzen direla, zenta omen miatia zira hiltegietan sartzean eta bar. Nik nahi nuke hiltegi guzietan izan dit, diren, izan diten uh, holako kamerak ikusteko nola pasatzen den. Uh, eh, segur da ez dela holakoik ikusi behar hiltegi tipi batean ere. Gero behar da uh, sekatu, zendako hola pasatzen den, uh, lan baldintzak nolakoak diren, beti rentabilitatearen uh, ondotik ibiltzen gira, uh, behar ba hortan da ere uh, arazoa, Berda ikusi, berda ikusi zendako hola pasatu den, ez da holakoik pasatu behar, baina behar ditugu gure hiltegiak uh, eh, laborantzatik hurbil. Mega eskualde hortan ez du izeniko oraino, eh? Arremanak mm. ukan behar lituzke gauza baledi eh, erri elkargo bakarrak edo elepak, eh, jakina da horren alde zirelazu, barda bazen ez da euskal irratietan, Daniel Oltzomendik eh, reiten zuen obezuela ipar eskualegiak bat egitea gero arreman honetan eta arreman azkarretan izaiteko eskualdearekiko, aldiz Bartelemi agerrek zion etzuela importik, oa da Akitaniako edo eskualdeko autetxi berria Bartelemi ager, zer diosuzuk hortaz, import da eh, hiper uh, eskualeriak bat egitea? Uh, eni duritzen zait importanta dela, bai, eh, beti, beti, beti elgarri lotzeak indarra emaiten du eta eta eskualdearekin eskualdearekilako ahemanetan ere berdin izanen da. Ene ustez, bai gauza importanta da. Uh, gainera, guai uh, zer hein eh, duen gure eskualdeak, Zer indar ukan lezake uh, herri elkargo tipi batek hortan. Aliz, lehiziak ezar beraz horretarazten dugu atzo autatua izan zirela eta autagai bakarra zinela, laborantza agroalimentarioa, oiana, itxasoa eta mendia kondutan hartzen dituen batzordaren buru eskualde handian mil esker gurekin izanik goizuntan eta bestaldi bat arte. Bestaldi bat arte mil esker zuri.